was waltzing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one, and while they were waltzing, my friend stole my sweetheart from me. remember the night and the Tennessee waltz. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee waltz. how much I have lost. Yes, lost my little darling the night they were playing the beautiful En av årets stora låtar, Tennessee Walls med Joe Stafford och där det bärande temat är svartsjuka som ofta leder till skilsmässa. Och årets mest sensationella skilsmässa är nog den mellan Rita Hayworth och Ali Khan, arvinge till den stenrike indiske fursten Aga Khan. Men årets bröllop är utan tvekan när Sean och Soraya gifter sig. Sean av Persien gifter sig med den 19-åriga skönheten dotter till en persisk hövding. Ett bröllop i all tänkbar prakt. I februari blir Greta Garbo amerikansk medborgare. Efter ceremonin i domstolen där den världsberömda filmstjärnan får eden förestavad för sig skyndar hon iväg utan att ge någon intervju, gömd under en vidbrättad hatt och bakom mörka solglasögon. Hon slog igenom 1927 i USA med filmen Åtrå. Under årets första halvår hamnar den svenska långfilmsproduktionen i ett svårt ekonomiskt läge. Arbetet i ateljéerna avbryts och producenterna bildar en enig front mot regeringens skattepolitik. Trots detta får svensk film stor framgång genom Alf Sjöbergs Fröken Julie med Ulf Palme och Anita Björk som hinner färdigställas före avbrottet. Filmen utses till säsongens främsta europeiska film vid filmfestivalen i Cannes och belönas med festivalens Grand Prix. Men den mest populära svenska filmen i år är Arne Mattssons film med Ulla Jakobsson och Folke Sundqvist. Nakenscenerna väcker stort uppseende och bidrar till den största publiktriumfen svensk film hittills har firat. Mer än en och en halv miljon svenskar beräknas ha sett Hon dansade en sommar.